Причина повинна ці наслідки викликати. По-третє, без даної причини, без даного діяння конкретні наслідки не настали б. Суб'єкт злочину це особа, яка скоїла злочин. Нею є осудна фізична особа, громадянин України, іноземні громадяни, особи без громадянства які достигли віку кримінальної відповідальності, тобто 16 років, а за особливо важкий злочин 14 років. Осудність це властивість особи при скоєнні злочину розуміти свої дії і керувати ними. Суб'єктивна сторона це внутрішня сторона злочину, тобто психічні процеси що проходять свідомості суб'єкта і характеризують його волю, проявляючись в злочинних діях. Її складові частині провина, мотив, ціль. Провина обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Без провини не може бути суб'єктивної сторони злочину вони є психічним відношенням суб'єкта злочину до своїх дій та їх наслідків. Провина буває за наміром чи через необережність. Намір буває у випадках, коли особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачала їх суспільно небезпечні наслідки, бажала їх прямий намір, чи свідомо допускала їх настання, побічний непрямий намір. Необережність має місце тоді, коли суб'єкт злочину передбачає можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховує їм запобігти злочинна самопевність, чи не передбачає настання таких наслідків, хоч і повинен був би, чи міг передбачити злочинна необережність. Мотив і ціль це факультативні ознаки, тобто вони не обов'язкові для суб'єктивної сторони злочину. Як правило, вони обов'язкові і вимагають свого визначення лише там де про це чітко визнається в законі. Мотивом злочину називаються ті внутрішні міркування, якими керується суб'єкт при скоєнні злочину. Мотив існує тільки при навмисному злочині. Бувають мотиви постійного характеру, корисливість, помста та інші, і мотиви без низького змісту, зацікавленість невірно зрозумілі інтереси дружби та інші. Ціль злочину результат, що існує у свідомості винного, якого він хоче, скоюючи злочин. Ціль має місце лише в злочинах, скоєних з прямим наміром. Глава 38. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність в деяких випадках можуть мати місце діяння зовні схоже на злочин. Наприклад, громадянин, захищаючи своє життя, вбиває злочинця, який на нього напав. Однак закон не визнає їх злочинами, а навпаки, вважає суспільно корисними, що виключає їх суспільну небезпеку і кримінальну противоправність. До них належать необхідна оборона, крайня необхідність затримання злочинця. Необхідна оборона це правомірний захист від суспільно небезпечного посягання шляхом нанесення шкоди посягаючій особі. Діяння, що стались при необхідній обороні без перевищення її меж не підлягають кримінальній відповідальності. Для того, щоб необхідна оборона не перевищувала її меж, потрібне існування підстави необхідної оборони і її ознак.